الدرس الثاني الدرس الثاني İkinci ders ikinci ders ذلك ذلك şu şu ما ذلك ma ذلك nedir şu nedir şu ذلك نجم ذلك necmun şu bir yıldızdır şu bir yıldızdır هذا مسجد هذا مسجid Bu bir mescittir. Bu bir mescittir. وذلك بيت وذلك بيت Ve şu bir evdir. Ve şu bir evdir. هذا حصان هذا حصان Bu bir attır. Bu bir attır. وذلك حمار وذلك حمار Ve şu bir eşektir. Ve şu bir eşektir. Ezelike kelbun. Ezelike kelbun. Şu bir köpek midir? Şu bir köpek midir? La zelike qittun. La zelike qittun. Hayır, şu bir kedidir. Hayır, şu bir kedidir. Ma zelike. Ma zelike. Nedir şu? Nedir şu? Zalika serirun. Zalika serirun. Şu bir yataktır. Şu bir yataktır. Men hâzâ ve men zâlike. Men hâzâ ve men zâlike. Kimdir bu ve kimdir şu? Kimdir bu ve kimdir şu? هذا مدرس وذلك إمام هذا Hâzâ muderrisun ve zâlike imâmun. Bu bir öğretmendir ve şu bir imamdır. Bu bir öğretmendir ve şu bir imamdır. Ma zâlike. Ma zâlike. Zâlike hacerun. Zâlike hacerun. Nedir şu? Nedir şu? Şu bir taştır. Şu bir taştır. هذا سكر وذلك لبن Hâzâ şukkarun diyorum ya. Ve zalike lebenun. Bu bir şekerdir ve şu bir süttür. Bu bir şekerdir ve bu bir süttür. Ve şu